บุ๊กทูห้าสิบเอ็ดจินชิชิอุนุจินซชิอุนุการไปทำธุระ A face comisioane A face c o m i s i o น n e ดิฉันอยากไปห้องสมุด Vreau să merg La bibliotecă. Vreau să merg la bibliotecă. ดิฉันอยากไปร้านขายหนังสือ Vreau să merg la librărie. Vreau să merg la librărie. ดิฉันอยากไปแผงขายหนังสือพิมพ์ Vreau să merg la k i o s k Vreau să merg la k i o s k ดิฉันอยากยืมหนังสือ Vreau să împrumut o carte Vreau să împrumut o carte. ดิฉันอยากซื้อหนังสือ Vreau să cumpăr o carte Vreau să cumpăr o carte. ดิฉันอยากซื้อหนังสือพิมพ์ Vreau să cumpăr un ziar Vreau să cumpăr un ziar. ดิฉันอยากไปห้องสมุดเพื่อจะไปยืมหนังสือ Vreau să merg la bibliotecă ca să împrumut o carte. Vreau să merg la bibliotecă ca să împrumut o carte. ดิฉันอยากไปร้านหนังสือเพื่อจะไปซื้อหนังสือ Vreau să merg la librărie ca să cumpăr o carte Vreau să merg la librărie ca să cumpăr o carte. ดิฉันอยากไปแผงขายหนังสือ เพื่อจะซื้อหนังสือพิมพ์ Vreau să merg la chioșc ca să cumpăr un ziar Vreau să merg la chioșc ca să cumpăr un ziar. ดิฉันอยากไปร้านแว่นตา Vreau să merg la optician Vreau să merg la optician. ดิฉันอยากไปซูเปอร์มาร์เก็ต Vreau să merg la supermarket Vreau să merg la supermarket. ดิฉันอยากไปร้านขายขนมปัง Vreau să merg la brutar Vreau să merg la brutar. ดิฉันอยากซื้อแว่นตา Vreau să cumpăr o pereche de ochelari. Vreau să cumpăr o pereche de ochelari. ดิฉันอยากซื้อผลไม้และผัก Vreau să cumpăr fructe și legume. Vreau să cumpăr fructe și legume. ดิฉันอยากซื้อขนมปัง Vreau să cumpăr chifle și pâine Vreau să cumpăr chifle și pâine. ดิฉันอยากไปร้านแว่นตาเพื่อจะซื้อแว่นตา Vreau să merg la optician ca să-mi cumpăr o pereche de ochelari Vreau să merg la optician ca să-mi cumpăr o pereche de ochelari. ดิฉันอยากไปซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อจะซื้อผลไม้และผัก Vreau să merg la supermarket ca să cumpăr fructe și legume Vreau să merg la supermarket ca să cumpăr fructe și legume. ดิฉันอยากไปร้านเบเกอรี่เพื่อจะซื้อขนมปัง Vreau să merg la brutar să cumpăr chifle și pâine Vreau să merg la brutar să cumpăr chifle și pâine.